บุ๊กทูยี่สิบดิวเดสมิดการสนทนาหนึ่งเนเลียลซารุนาเวียนส์ทำตัวตามสบายครับลูดูเอคาร์ตัวเยติสแอร์ติทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับ Jūtieties kā mājās. คุณอยากดื่มอะไรครับ Ko jūs vēlētos dzert? คุณชอบดนตรีไหมครับ Vai jūs mīlat mūziku? ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Man patīk klasiskā mūzika. นี่คือซีดีของผมครับ Te ir mani compact diski คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Vai jūs spēlējat kādu mūzikas instrumentu? นี่คือกีตาร์ของผมครับ Te ir mana ģitāra. คุณชอบร้องเพลงไหมครับ Vai jūs labprāt dziedat? คุณมีลูกไหมครับ Vai jums ir b ร r n i คุณมีสุนัขไหมครับ Vai jums ir suns? คุณมีแมวไหมครับ Vai jums ir k a จ i s นี่คือหนังสือของผม Te ir manas g r า m a t a s ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu.